Namun karena saya diminta untuk menyampaikan dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an haqqul muslim 'alal muslim sitt hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam kemudian beliau menyebutkan idza stansahak fansah bila engkau diminta menyampaikan nasihat maka berikanlah nasihat maka berangkat dari hadis ini karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala Saya ingin menyampaikan sedikit faedah sedikit tambahan faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna Syekh Ruzaik bin Hamid Al-Qurashi dan juga oleh Al-Ustaz Al-Fadil Uthman hafizahullah ta'ala Athar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Hasibu anfusakum Qabla an tuhasabu Hisablah diri-diri kalian Sebelum kalian dihisab Wazinuha qabla an tuzanu Dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Ini adalah anjuran perintah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk kita sama-sama introspeksi diri. Muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs ini sangat penting. Penting. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Inna salah al-qalbi Fi muhasabatin nafs Sesungguhnya kebaikan hati itu Terdapat pada muhasabatun nafs Muhasabah diri Wa fasaduhu Wa fasaduha Fi ihmaliha Dan rusaknya hati disebabkan meninggalkan muhasabatun nafs maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah karena muhasabah muhasabatun nafs ini sangat penting bagi kita dari itu saya akan menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masaidis Syaitan beliau mengatakan wa muhasabatun nafs naw'an muhasabah diri itu ada dua macam muhasabah qabla al-amal wa muhasabah ba'dah muhasabah diri sebelum beramal dan muhasabah diri setelah beramal. Jadi muhasabat nafs itu bukan hanya setelah beramal saja, namun juga sebelum beramal. Lantas pertanyaannya bagaimana cara kita muhasabah diri sebelum beramal? Beliau menyebutkan cara kita memuhasabah diri sebelum beramal ketika seseorang hendak melakukan satu amalan maka yang pertama yang paling dia pertimbangkan dahulu dia fikirkan dahulu adalah hal hadzal amal maqdurun alaih atau ghairu maqdur apakah amalan yang akan dia lakukan ini mampu tidak dia lakukan atau sebaliknya dia tidak mampu melakukannya kalau yang kedua dia tidak mampu melakukannya maka tentunya janganlah dia melakukannya namun kalau ternyata yang pertama dia berpikir setelah menimbang dia melihat dirinya insyaallah mampu melakukannya maka yang kedua yang harus dia pertimbangkan adalah apakah amalan tersebut melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya ini faedahnya dari Ighathatul Lahfan ya. Eh, saya tidak membaca kitabnya karena mungkin Eh, membutuhkan waktu yang panjang. Kalau ternyata mengamalkan eh, yang kedua ya, yaitu mempertimbangkan apakah mengamalkan amalan yang mampu dilakukan ini lebih baik daripada meninggalkannya. Kalau yang lebih baik adalah meninggalkannya, maka janganlah dia melakukannya. Kalau yang lebih baik adalah mengamalkannya Maka tentunya nam, Dia berpindah kepada yang ketiga Yang harus dia pertimbangkan dan dia pikirkan Yaitu apakah amalan tersebut Yang lebih baik dia lakukan Dia melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala Atau karena ingin sanjungan pujian kedudukan atau ingin harta dari manusia kalau yang kedua terbertik di dalam hatinya dia hendak melakukan amalan tersebut karena pujian sanjungan nam dunia dan kedudukan maka dia mundur jangan dia lanjutkan langkahnya. Nah, koreksi di sini niat kita. Nah, kalau ternyata barakallahu fikum dia hendak melakukan amalan yang mampu dia lakukan dan lebih baik dia melakukannya. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan wajah Allah Jalla Jalaluh. Maka dia berpindah kepada yang keempat yang harus dia pertimbangkan. Nah, apa itu yang keempat? Barakallahu fikum. Apakah ada yang membantunya di dalam melakukan amalan tersebut? Kalau amalan tersebut butuh bantuan orang lain. Kalau tidak ada, maka janganlah dia melanjutkan amalan tersebut. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah beliau meninggalkan jihad. Karena apa? Karena kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lemah di waktu itu. Sedangkan jihad membutuhkan kekuatan membutuhkan pasukan Barakallahu fikum beliau meninggalkan jihad. Demikian pula seseorang yang bila satu amalan dia mampu melakukannya dan dia dan melakukannya itu lebih baik daripada meninggalkannya. Kemudian dia hendak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala dan ada yang membantunya. Bismillah. Tawakkal 'ala Allah. Bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila empat hal ini nah, terpenuhi, maka insya Allah seseorang akan berhasil melakukan satu amalan yang ingin dia lakukan. Namun bila salah satu dari empat ini tidak terpenuhi, maka inilah sebab dari kegagalan seseorang melakukan satu amalan. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Fama kullu ma yuridul abdu Fi'luhu yakunu maqduran lahu Tidak semua Amalan yang hendak dilakukan oleh seseorang Dia mampu melakukannya Wala kullu ma yakunu maqduran lahu Yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkihi dan tidak semua amalan yang mampu dilakukan oleh seseorang mengamalkannya itu lebih baik daripada meninggalkannya wala kullu ma yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkihi yaf'aluhu lillah dan tidak semua apa yang dia lakukan itu lebih baik nah dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala wala kullu ma yaf'aluhu lillah yakunu mu'anan 'alaih dan tidak semua apa yang dia lakukan karena Allah nam dia dibantu ada yang membantunya di dalam melakukannya barakallahu fikum jadi ini dia muhasabatun nafs qabla al-amal introspeksi diri muhasabah muhasabah diri sebelum beramal. Adapun muhasabatun nafs ba'dal amal setelah beramal ini dengan tiga hal. Yang pertama an yuhasiba nafsahu awalan 'ala al-fara'id. Seseorang muhasabah diri atas faraid ibadah-ibadah wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dia introspeksi diri kalau ada amalan wajib yang dia tinggalkan atau yang dia tidak melaksanakannya dengan sempurna maka dia berusaha secepat mungkin untuk mengkodoknya atau memperbaikinya. Ibadah solat kita, enam, kalau ada yang tidak dilaksanakan dengan sempurna, kurang khusyuk, berusahalah pada solat berikutnya dilaksanakan dengan khusyuk. Barakallahu fikum. Puasa ada yang ketinggalan nah diqada di bulan yang lain demikian pula ibadah-ibadah wajib yang lainnya ini yang pertama jadi muhasabatun nafs setelah amalan atau setelah beramal adalah dengan memuhasabahnya terhadap kewajiban-kewajiban ya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan yang kedua muhasabatun nafs ala al alman almanhi ala an-nawahi muhasabatun nafs atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala Adakah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang pernah dilakukan? larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dilanggar? Kalau ada, maka dia segera memperbaiki diri dengan bertaubat, beristighfar dan memperbanyak amalan saleh. Dengan tiga hal. Siapa saja di antara kita yang pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya maka lakukan tiga hal ini yang pertama adalah segera bertaubat jangan sampai kematian mendahului kita sebelum kita bertaubat innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bil-lail bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang melakukan dosa di siang hari bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertaubat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Tuba bagi siapa saja yang mendapati dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Nah, perbanyak istighfar. Tuba dikatakan maknanya adalah syajaratun fil jannah. Pohon di surga. Ada yang mengatakan al-kalimatut tayyibah. Ucapan yang baik. Dan ada yang mengatakan huwa ismun min asma'il jannah adalah salah satu nama dari nama-nama surga. Nah, artinya mereka yang memperbanyak istighfar, segera bertaubat, insya Allah baginya adalah surga. Dan yang terakhir bagi siapa saja di antara kita yang terjatuh kepada pelanggaran terhadap larangan Allah dan Rasulnya, adalah memperbanyak amalan saleh. Al-ikthar minal hasanat. Ketika salah seorang sahabat mencium salah seorang wanita ajnabiyah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan penyesalan ingin bertobat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya Aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan al lail innal hasanat yudhibna sayiat Tegakkanlah salat di dua penghujung siang dan di permulaan malam innal hasanat yudhibna sayiat Sesungguhnya amalan-amalan kebajikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah engkau kepada Allah di manapun engkau berada dan ikutilah amalan kejelekan itu dengan amalan kebajikan niscaya kebajikan itu akan menghapuskan kejelekan. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Barakallahu fikum. Yang terjaga dari kesalahan itu adalah para anbiya wa rusul. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah at-tawwabun. Orang mukmin itu terbagi menjadi tiga. Tiga. سابق مقتصد وظالم لنفسه الله سبحانه وتعالى برفرمن وأورثنا الكتاب الذين اصطفي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir kemudian kami wariskan kitab tersebut kepada hamba-hamba kami yang kami pilih di antara mereka minhum sabiqun bil khairat hakadzal ayat ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه نعم دي antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya nah ومنهم مقتصد di antara mereka ada yang muktasid pertengahan ومنهم سابق بالخيرات di antara mereka ada yang dahuluan melakukan kebajikan-kebajikan berlomba-lomba di dalam melakukan amalan saleh biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah enam keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Jadi sabiqun muqtasidun wa zalimun li Sabiqun adalah orang yang melakukan kewajiban dan juga melakukan al-mustahabbat. Di samping dia melakukan Solat wajib yang lima Dia juga melakukan Solat sunnah rawatib Solat tahajud Ini sabiq Ini yang sempurna Nah Barakallahu fikum Di samping dia melakukan puasa-puasa wajib Di bulan Ramadhan, Dia juga melaksanakan puasa sunnah Nah Wa minhum muqtasid Ada yang pertengahan Siapa itu mereka yang Pertengahan Nah, Iqtasara ala fi'lil wajibat. Hanya mencukupi diri dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban saja. Tidak melakukan al-mustahabbat. Nah. Dan yang ketiga zalimun li nafsihi, orang yang zalim terhadap dirinya. Adalah mereka-mereka yang taraka ba'dul wajibat wa intahaka ba'dul muharramat yaitu orang-orang yang meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan enam beberapa kemaksiatan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah muhasabah an-nafs setelah beramal adalah muhasabatun nafs 'ala al-ghaflah yaitu kita menghisab diri kita atas kelalaian yang kita lakukan nah sehingga kemudian kita banyak berzikir kepada Allah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha menintrospeksi diri nam sesering mungkin nam dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqamahan di atas Islam dan sunnah innahu waliyudzalika walqadiru alaih. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh